Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 21-ն է, տարվա 21-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1918 1506 թվականի այսօրը Հռոմի պապ Հուլիոս II-ի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց Վատիկանի զինված ուժերի գլխավոր մաս կազմող շվեյցարական գվարդիան։ 1854 թվականի այսօր Ատլանտյան օվկիանոսում Իռլանդական Լամբեյ կղզու մոտ վթարի ենթարկվեց անգլիական նավը, ինչի հետևանքով մահացավ 362 մարդ։ 1793 թվականի այսօրը Լուի 16-րդը գիլիոտինով ենթարկվում է մահապատժի։ 1961 թվականի այսօրը Free State երկրամասում հանքախորշի փլուզման հետևանքով կենթանի թաղվում է 435 աշխատող։ 1921 թվականի այսօրը Հայաստանում վերացվեցին քաղաքացիական աստիճանները եւ դասերը։ Սահմանվեց մեկ ընդհանուր կոչում՝ Հայաստանի քաղաքացի։ 1968 թվականի այսօրը սկսվեցին Քխեշանի պաշարման մարտերը։ Դրանք Վիետնամի պատերազմի ամենանշանավոր մարտերից էին։ այս օրը ծնվել են։ 1878 թվականի այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ Վահան Թեքեյանը։ Հայ բանաստեղծության հարուստ աշխարհում իրենց ուրույն ու չքնաղ երանգներն ունեն Թեքեյանի ստեղծագործությունները։ Նա եղերնից պատահաբար փրկված հայ այն լավագույն ստեղծագործողն է, որը բարձր պահեց ապագայի հավատը եւ իր ստեղծագործություններում արծարծեց կենսուրախության եւ հերոսության գաղափարները։ Թեքեյանի լիրիկական պոեզիան սիմվոլիզմի եւ ռոմանտիզմի յուրօրինակ համադրություն է։ Թեքեյանը ոչ միայն չքնաղ բանաստեղծությունների ու սոնետների հեղինակ է, այլև գրել է պատմվածքներ Գաղութահայկյանքի ու ազգային ազատագրական շարժումների մասին։ Նա նաև ճանապարհորդական նոթերի, բազմաթեմա հոդվածների ու գրական արժեքավոր նամակների հեղինակ է։ Նրա գրչի տակից դուրս եկած յուրաքանչյուր գործում միախառնված են բանաստեղծական երևակայությունն ու փիլիսոփայող միտքը։ Դրանց միջոցով էլ գրողը փորձել է ըմբռնել կյանքի գաղտնիքներն ու վերհանել մարդկային հասարակության մեջ տեղ գտած անարդարությունները։ Թեքյանի երկերում քիչ չէ նաև հայ ժողովրդի պատմությունից ու ավանդույթներից կախված զրույցների մշակումները։ Հայ ընթերցողները Թեքյանի թարգմանությունների շնորհիվ ճանոթացել են նաև համաշխարհային գրականության դեմքերի՝ Շեքսպիրի, Հյուգոյի, Բոդլերի, Ուայլդի եւ ուրիշների արժեքավոր գործերին։ Թեքյանի գրական ու հասարակական գործունեության արժանինքների արդարացի գնահատականը Սփյուռքի ամենակարևոր մշակութային միությունը նրա անունով կոչել էր։ Թեքեյան մշակութային միությունը հիմնադրվել է 1947 թվականին Բեյրութում։ Աշխարի բազմաթիվ երկրներում ունեցած իր մասնաճյուղերով այն օգնում է սփյուռքայության մեջ տարածելու հայ մշակույթը։ 1887 թվականի հունվարի 21-ին է ծնվել հայ բանաստեղծ հրապարակախոս եւ թարգմանիչ Հակոբ Անտոնյանը։ 1906 թվականին բալետի սովետական արտիստ եւ բալետմայստեր Իգոր Մոյսեևը։ 1938 թվականին հայ կենթանաբան, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ֆելիքս Դանիելյանը։ 1938 թվականին հայ տնտեսագետ, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Գևորգ Եղիազարյանը։ 1941 թվականի այսօրն է ծնվել իսպանացի օպերային երգիչ, դաշնակահար եւ դիրիժոր Պլասիդո Դոմինգոն։ 1949 թվականին վիետնամցի քաղաքական պետական գործիչ Չոնգ Տան Շանգը։ 1950 թվականի այսօրն է ծնվել հայ դերասան Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ Վլադիմիր Եպիսկոպոսյանը։ 1960 թվականին Ծագումով հայ ռուս դերասան Դմիտրի Խարատյանը։ 1961 թվականին Պաշտպանության բանակի գեներալ-մայոր Վլադիկ Խաչատրյանը 1963 թվականի այսօրն է ծնվել նիգերիացի նախկին բասկետբոլիստ Հակիմ Օլաջուվոնը 1967 թվականին շախմատի գրոսմայստեր, Հայաստանի 6 հակի չեմպիոն, խորհրդային միության վերջին չեմպիոն Արտաշես Մինասյանը 1972 թվականի այսօրն է ծնվել ազատամարտիկ Արցախյան եւ Քարորիա պատերազմների մասնակից Նվեր Հովանիսյանը։ 1978 թվականին հայ քանդակագործ Արփինե Քեթցյանը։ 1981 թվականին շվեդ կինոռեժիսոր Դեվիդ Սանդբերգը։ 1985 թվականի այսօրն է ծնվել հայ պատմաբան Սուրեն Մանուկյանը։ 1989 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ ճանաչված ֆուտբոլիստ, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի առաջատար Հենրիխ Մխիթարյանը։ Այժմ նա հանդես է գալիս իտալական Ռոմա ակումբում։ Ունի Երևանի պատվավոր քաղաքացու գոչում։ 8 անգամ դարձել է Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ համարվում է Հայաստանի ազգային հավաքականի պատմության լավագույն ռմբարկուն 88 խաղում խփած 30 գնդակով։ Հանդիսանում է միակ հայ ֆուտբոլիստը, որը խաղացել է Անգլիայի Պրեմիեր լիգայում։ 2017 թվականին ընդգրկվել է Հայաստանի լավագույն մարզիկների top 10-ում։ այսօրը տոնում են։ Նիդերլանդներում այսօր գրկախառնությունների օրն է։ Այսօր հունվարի 21-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 344 օր։